بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تكيندلنا درسات يا كو شرهش كتاب تعظيم الصلاة leo tutaongelea mlango muhimu ambao الشيخ na الله أنا سيما إن الصلاة kanat ala almu'minina kitaban mawquta hii ni aya katika suratu nisa na ni aya muhimu zaidi inaongelea kuhusu wakati wa sala Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna salata hakika ya sala kanat ala almu'minina kitaban mawquta yani sala kila sala iko na wakati wake Sheikh hafidhahullah anasema as-sala mizanul iman sala ndiyo inapima imani yako وعلى حسب الإيمان العبد تكون صلاته na the yani vile imani yako iko na nguvu ndio unatekeleza swala inavyotakikana na mwenye imani yake ni dhaifu ima ataswali kwa kucheza cheza kwa kuwachawacha kwa kuharakisha harakisha na ima atawacha kabisa wa'iyadhu billah kwa hivyo kwa hii haya Allah subhanahu wa ta'ala amefanya taakid kwamba sala iko na wakati wake na hadith ambayo iko kwa sahihu muslim hadithi abi dhar radhiyallahu an anasema rasul sallallahu alayhi wasallam man salla salli sala liwaqtiha salli sala liwaqtiha sali sala kwa wakati wake kwa hivyo hii tunafahamu nini kwa hii maneno ya rasul sallallahu alayhi wasallam na kabla yake aya katika Qur'an kwamba dukhulul waqt shart liwujubi salah yani kuingia kwa wakati ni sharti muhimu ya swala. Huwezi kuswali subh wakati wa asir na huwezi kuswali maghrib wakati wa asir. Kila swala iko na wakati wake muhaddad imewekewa. Kwa hivyo fala tajibu sala illa bidukhulihi. Sala haitosihi mpaka ifike wakati wake. wa hiya awqatun adhimatun mubaraka. Na ni wakati muhimu ambazo zimebarikiwa. na Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Isra aqimis salah liduluki shams ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda hi aya aqimis salah simamisha salah liduluki shams liduluki shams katika tafsir ibn kathir anasema ibn mas'ud na mujahid yani lighurubiha yani wakati jua ina zama ila ghasaqi layl yani wakati pia kumekuwa na um, na giza kisha aya subhanahu wa Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda na usome Qur'an kwani hizo wakati wanakushuhudia malaika wa usiku na malaika wa mchana kwa mwenye anasoma Qur'an wakati wa salatul uh, fajr na hadith ambayo tuliitangulia katika mlango wa kwanza wa hichi kitabu hadith ya imetolewa na Abi Daud na Tirmidhi na Ahmad hadith ibn Abbas ambayo Jibril alimkujia Rasul sallallahu alayhi wasallam akaswalisha kila swala mara mbili na hakuna haja ya kuirudia kwani tuliitaja katika mlango wa kwanza kuhusu umuhimu wa swala na pia ilitajwa wakati wake Kwa hivyo ni wakati ambao Rasul sallallahu alaihi wasallam alibainisha vizuri. Lakini mwisho pia Rasul sallallahu alaihi wasallam aliambiwa na Jibril, hadha waqtul anbiya min qablik. Hii ni wakati pia manabii waliokuwa kabla yako waliswali hivyo. Kwa hivyo tunafahamu nini? Wabihi yu'lam anna hadhihi al-awqat al-khamsa lis-salah أوقات awqat lis للصلاة عند النبيين من قبل النبي من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم tunafahamu kwamba pia manabii wote walifaradhishiwa sala kwa wakati wake kama vile Rasul sallallahu alaihi wasallam alifaradhishiwa na inaonyesha ukubwa wa sala na kwamba sala siyo jambo rahisi na ambaye atakayepoteza sala anaswali kwa wakati wake basi yeye ako na adhabu kali kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul maryam fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salah wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqauna ghayya Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah aliposoma hii aya yani sima sio kumaanisha kwamba walikuja watu wakapoteza swala hawakuswali ila inamaanisha ni kwamba hawakuswali swala kwa wakati wake alisema kwa hivyo mtu anakuja kupo, katika njia moja ya kupoteza swala ni wewe unaswali swala si wakati sio wakati wake illa allahumma ukiwa ulilala ukapitikiwa na usingizi unaswali swala ambazo ulipitikwa nazo na Allah subhanahu wa ta'ala pia anasema fawailul lilmusallin adhabu kali kwa ambao wanaswali alladhina hum an salatihim sahun wale ambao kwa sala zao wanachezea chezea ibn Abbas radiyallahu anha anasema alladhina yuakhiruna salaa an waqtiha wale ambao wanachelewesha sala kwa wakati wake <clears throat> taakhara salaa an waqtiha sala ikipotezwa kwa wakati wake yani ni jambo hatari ambayo inaweza kufanya binadamu yani adhibiwe na pia hadith ambayo imepokelewa na Muslim Imam Muslim hadithi Ibn Umar kwamba Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema man fatathu asru ma wutira ahluhu wa maluhu ambaye atakayepoteza swala ya asir hakuswali swala ya asir ni kama vile umenyang'anywa mali yako na familia yako ile feeling ambayo unafata ile hiyo ndiyo yani ni kama umepoteza so, yani ukipoteza hii swala ya asir ni kama umepoteza mali yako na familia yako yani umepoteza kitu kubwa na pia hadithi ya Muslim hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu an kwamba Rasul alisema tilka salatu almunafiq hizi ni swala ni alama za munafiq ambaye akiingia yajlis يرقب الشمس hatta idha kanat baina qarnay shaytan qama fanqaraha arba'a la يذكر الله فيها إلا قليلا kwamba akiingia asir anangoja mpaka ile wakati jua inaenda kuzama wakati tumekatazwa kuswali yani ana, alafu akisha swali anaswali haraka haraka yani kama anadona dona yani sala ya munafiki ndio na Allah alitaja sala yani idha qamu ila sala qamu kusala Allah vivu yurauna an-nas wanaonyesha watu wala yadhkuruna Allah illa qalila na hawamtaji Allah illa kwa uchache sana kwa hivyo mwisho shekha anasema kwa huu mlango fakaifa sha'na na maa ma hadha sala vipi sisi na umuhimu wa hii sala wa ma mada muhafadhatina ala awqatiha ni vipi unahifadhi sala kwa wakati wake linuhasib anfusana kabla an yuhasibuna Allah hisabu nafsi yako jiuliza nafsi yako kabla hujaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala walinazina amaluna kabla an tuzana yawma liqa'ihi na pia tupime amali yetu tujue tunafanya nini kabla ijapimwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala اللهم اجعلنا min من المقيمين الصلاه الله tujalie sote ni wenye kusimamisha sala wawafikna wa dhurriyatana lidhalik na tuwafikishie sisi na vizazi zetu kwa hiyo ya rabbal alamin ya rabbal alamin amin sallallahu wasallam ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in